Bueno, ba, torren apirilako goita bederatzean, itxasoraturen bigarren edizioa ospatuko dugu. Eskerrak eman nahi diet, ba, parte hartuko duten amalau enpresa guztiei, eta bertan, ba, elkarrekin landu dugune ekintza honetan, ba, aukera izango du bakoitzak ba, bere eskaintza edo zerbitzuen eskaintza egiteko, e, ba, bere, bertaratzen diren guztiei, ba, esateko zer egiten duten, zer eskaintzen duten, ja apirilan, ba, bueno, eguraldi hobea izaten den e, honetan, ba, bueno, aukera gehiago dago edo gogo gehiago jendearen aldetik itsasora ateratzeko eta itsasoaz disfrutatzeko eta bueno ba hemen hondarribian eskaintzen diren zerbitzuak ba badakizute ja ezagutzen ezagunak dira ja surf e, ba arrantza egitea buzeo e, ba jate bat hartu eta bueltatxo bat ematera atera eta gutxi gorabera bera hoiek dira zerbitzuak kaiak ibiltzea ere bai adibidez, eta bueno, bagun horretan aprobetsatuko dugu goiz eta arratsaldez, ba, azoka moduko bat eskaintzeko, bakoitzak bere eskaintza ezagutarazteko, tailerrak izango dira, Santa Maria Madalena tailerraren eskutik, ba, aurrentzat gehien bat eskulanak eta egiteko, musika izango dugu ere egun guztian zehar, e, bueno, ba, dugu, ba, bermutaren edo aperitiboaren ordua, e, kaitim elkartea sortzen du, e, e, osatzen duten enpresekin batera, ba, bueno, eskaintza berezioa egiteko, beraz, nik uste dut, ba, egun proposa izango dela e, kirolkai honetara hurbiltzeko eta, bueno, ba, horrengo egunetan, asteburuetan egingo duen e, guraldiaz aprobetsatu eta ondarribiko itxasoa aprobetsatu ba beste modu batean disfrutatzeko. Eh, ez dakit, eh, bertako zuzen buta dagoen gehiago kanpoko baino, bueno, jakinik eh, ba, turismo ba, plan estrategikoan edo ere, azken batean, bueno, ba, itxas jarduerak eta indar hartu dutela, edo horren apustu egina dela ondarribian ere? Ba, izalantza, zalantzarik ez dago, ba, turismoak ba, ekartzen duen jende guzti horrek ba, jarduerak egin nahi dituela, eta itxasoaz disfrutatzea askorentzat ba, oso ere kargarria dela. Baina, zentratzen ari gara, ba, baita ere, bertakoentzat, bai ondarribi, irun eta inguruko jendeak disfruta dezala itsasoaz. azkenek urtetan enpresa askoz gehiago sortu dira eta ba bueno, ba nik uste dut ba, ba bueno, ba talde potentea eta eskaintza kargarria e, badagoela eta bertakoek ba asteburua eta ez eta ba adibidez orain aste santuaz ba disfrutatzeko aukera badaukatela enpresa hauekin eta eta itsasoaz disfrutatzeko ere bai. E, loraldi txiki bat eh, eman da orduan, eh, olako enpresa txikien eskutik, Bai, bai, bai, bai, nik uste dut azkeneko, mm, ba, nizazpi urte dara matu da letxean, eta azkeneko urtetan sumatu egin da, ba, e, sektore bezala, ba, onditu egin dela, egonkortu egin dela, eta gainera ez dela bakarrik e, udarako iru hilabete horietan bakarrik zentratzen, e, ba, sortzen lortzen ari dira urtean zehar, ba, igual e, ez, baina beste hilabetetan zehar lortzen ari direla ba, beraien enpresak mantentzea, eta nik uste dut hori oso berri ona dela bai enpleguaren, e, enpleguaren kalitatearen zat, eta baiararen zat, ba, beste horrelako ba, zakin nola esan, ba, aukera izateagatik.